La al altar ți-aduc eu, Doamne, iar ființa mea în dar. Doamne, știi cum e inima mea, știi că arde de dragostea ta.